gihugu cyabibarutse cyatwibarutse twese nuko rero uno munsi tugaruka ku bikiharahetse igihe kitari gito abarundi baba canke bakorera muri Afrika yepfo bamwe bagandagurwa abandi bakagira amasanganya ku murindi uri hejuru rwose kuruta uko vyahora abo barundi abenshi baba bagiye kurondera ubuzima ivyo bita kwirondeza kuko murazi ko kuva kera narindi umurundi yaragenda n'imanamba ibyo bise imanamba agiye kuronderera umuryango abo barundi bariko barapfa ku rugero runini rwose aho muri Afrika y'epfo hano tukibaza duti mbe ni iki gishobora kuba gihitana abo barundi bene wacu aho mu gihugu ca Afrika y'epfo mbe ko baba bagiye kurondera ubuzima byoca hehe kugira koko abo barundi bakingigwe mbe abo bitabye ubuzima ni gute bakunda guhura cyane kubonana n'imiryango e, bavuyemo hano iwacu n'ayahe mapolitike meza yokorwa kugira umurundi yaba uri ngaha aroranirwe mu buzima bwiwe cyane n'ugenda gupagasa cyangwa kurondera baturabire mu buhinga bw'ibyuma abamedare muranyumva aha turakumva neza ni usanzwe userukira abarundi babaho muri afurika y'epfo turakura mu kijesi medare muranyumva turi turakumva neza sangwe ikaze muri kino kiganiro murakoze ku kibazo nyakubahwa medali narimbagije nti muba mutumbereye hehe neza na neza muranyumva turakumva mutumbereye hehe neza na neza ntumbereye mu ntara ya western Cape uh, mu gisagara cya Cape Town ego jewe nk'abamba i pretoria muri afurika y'epfo ego hanyuma eh, ku bo batahazi ni uko eh, kuva i pretoria ngenda i cape town aho bonifete ari mhm. hangana no kuva eh, i pretoria ngenda i rusaka muri zambia ni ukuvuga igihugu ni kininiya cyane ari kure cyane eh, ki cy'abitaba imana benshi bapfira mu ma agisida basangaye bariko amamoto hmm. bamwe bagongerwa mu mabarabara abandi nabo ikindi gitigiri gikurikira icyo ah, aba bitabira imana aho baba bakorera nko mu mashopu aho baba basanzwe badandariza cyangwa barahawe ubuzi bwo kudandaza muri ayo mashopu Ah, nyakubahwa medale ni ukuvuga ngerageje gusobanura mu mpfunyapfunyo hmm. ah, bwa mbere ah, aba bantu binjirwa mu mashopu benshi bazira kuba bariko barakora hari ikibazo kijyanye n'ingene baba bariko barakora par exemple uh, canke nk'akarorero ugasanga umuntu agukoresha mhm. ni umusomali canke ni umu etiyopiya mm. rero um, twarabitohoje dusanga abenshi ni ubwicanyi bukorwa bwateguwe uh, bugakorwa bwateguwe n'ababakoresha uh, ibyo rero barabinyegeza cyane bakabitumbereza mu ntumbero yo kuvuga ko bishwe bazira amafaranga asanzwe atozwa abo bantu badandaza ayo mashopu kubera ko haba hariho abantu baza kubasaba amafaranga bagomba kwishyura amafaranga mhm. kugira ngo barihire aho badandariza mhm. ugasanga rero hari abantu bagize utugwi utwo tugwi eh, tukaza dutoza amafaranga mm. ibyo rero eh, tumaze kubimenya ko jewe natorewe kuyobora abarundi muri afurika y'epfo nari nsanzwe nyobora province ya western cape mhm. ibyo igihe ndatorwa tumaze gukora amatohoza twagerageje kwegera aba bantu babakoresha mhm. turababwira tuti biraboneka cyane ko abantu bacu bicwa mu bintu biba byateguwe kubera iki nimwavuga ko baje bakica umukozi wawe Eh, nyine ishopu cyangwa nyine ubudandarizo agasigara kandi ubwo budandarizo bukahaguma ntihagire aho buje bakica mm, umukotsi ngo na urwanko mm. rw'abanyagihugu ba afurika y'epfo rero ibyo twarabitohuje hari n'ibindi rero biba hari n'ibindi rero biba bikaba eh, ku by'ukuri ubona ko ari ah, urwo rwanko rw'abenegihugu bakaza bakarasa bavanya ko eh, aho abo bantu baba bari ko barakorera ugasanga muri icyo gihe hapfuye abamarawi hapfuye abazimbabwe hapfuye n'abarundi baba bahari hmm. ariko rero eh, twebwe eh, icyo navuga ubwicanyi muri iki gihugu buragwiriye cyane si ukuvuga ko hapfa abarundi bonyine hmm. ariko twebwe turavuga tuti twokingira abarundi bacu gute kugira ngo ntiduhoze agafuni eh, ku rutugu tuja guhamba mbe ibitigiri byo babingana gute mugeranije ibitigiri nk'ikiringo kugira umuntu koko yumve ko abarundi bapfa ku murindi munini ibitigiri byo byifashe gute ga nkeshimana murakoze cyane nagira ndababwire ko oh, nk'ibitigiri twege dufise ubu Uh, guhera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze bibiri na mirongo ibiri na kane mhm. uh, gushika kuri ino saha uh, dufise ibitigiri by'abantu bangana mirongo ibiri na bane mm. bitavye imana mm. kandi dusanga mw'abo mirongo ibiri na bane cumi na batatu nabarasiwe mu mashopu mu kiringo c'amezi adashika n'abiri guhera mm. uh, mu kwezi mu kwezi kwa kabiri gushyika mu kwa kane uh, mu mwaka uheze mm. uh, ariko ushima ibyo twatukuka ari ukuri tumaze kubona ko dutorewe kuyobora abarundi guhera mu mwaka uheze muri iyi ntara twaciye dutangura amatohoza yacu dushyikira abayoboye ayo makominoke y'abasomali n'aba etiyopiya turababwira ko dutewe impungenge eh, n'abantu bicirwa mu mashopu yabo aho baba bahaye ubuzi hmm. mbe mukorana gute n'ubuserukizi bw'uburundi aho muri afurika hepfo ubuserukizi bw'uburundi burazi ibibazo hmm. burazi ibibazo kandi eh, nabwo bwagiye buhabwa raporo hmm. ku bintu byaba biri ko biraba ku baba bari ko bitaba imana twaragiye dukora amaraporo y'abantu n'ingene bagiye bicwa um, twagiye tubahereza mm. ariko kuri ino saha bashaka tubamenyeshe ko aba bandi bashika hafi icumi n'umwe uh-huh. n'abitabye imana bahuye n'amasanganya mm. guhera icyo gihe guhera mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu Eh, tumaze kongera kubura umuntu umwe yarasiwe aho akorera muri muri salo eh, naho nyine eh, nibaza ko ari kuri icyo kintu kijyanye n'aya mafaranga atozwa ahakorera amashopu atandukanye hmm. rero aba nabo bitabye imana muri iki kiringo gisigaye gushika kuri uno munsi benshi bazize amasanganya hmm. haba amasanganya ari ku rugero runini cyane mwari muvuze ku kintu kijyanye n'uko ambasade eh, y'igihugu cyacu yoba ibizi mhm. eh, irabizi irabimenyeshwa eh, ariko um, duhora twiteze ko twobona ijambo ry'ihumure cyangwa twobona icokorwa kuko mu bisanzwe aba bantu uburyo bitaba imana cyangwa baba bagonzwe hari igihe usanga bagiriwe amakosa mhm. hari abo twumva ko bitabye imana bari ku buzi mu ijoro ugasanga umuntu yagonzwe tukaza kumenya ko uwo muntu ari muri morgue ambilanse zamutwaye nta muntu w'umurundi n'umwe yegeza abimenya ukumva ngo agisida yabereye mm. mu ibarabara ayo masanganya hariho amasanganya menshi usanga ari amasanganya yizana mubwo n'ayandi masanganya akora abantu kugira kumbure batwara ubuzima bw'umuntu mwebwe mugereranije mubona n'amasanganya ayasanzwe aba ahari hose cyane harimo n'ikintu cy'ubwicanyi um, muri aya masanganya amasanganya aragabuye mhm. aragabuye kuko hari amasanganya aba binaboneka ko umenga birategurwa muri ya nzira y'urwango hmm. um, Eh, n'ayandi masanganya aba ku murango ukabona ko mhm. ariko Oh, nk'iyo isanganya riba ryabaye mu ibarabara tuvuga ngo ni otorute mhm. rikaba nko mu ijoro saa tanu cyangwa saa sita z'ijoro umuntu ariko arataha ni isanganya riba rikeneye amatohoza mhm. amatohoza akomeye kubera ko eh, nyakubahwa medare ni ukuvuga twebwe eh, bivanye n'akazi aba bantu abantu bacu bakora baragaruka ah, turagenda tukabaza muri polisi bakagaruka bakatubwira ngo ngo umuntu ngo nta byangombwa yari afise ako kantu rero ko kuvuga ngo nta byangombwa yari afise bigasa naho umenga badushyiramo ubwoba kugira ah, ngo ntihagire icyo tuvuga mbe ubuserukizi ntibushobora kubafasha mu kurondera ibyo byangombwa ku batabigira ku bo byaheze kuko abenshi hari abo bihera kugira ko muri baronka ibindi cyangwa n'ababa barondera iby'ubuhungiro muri make eh, nyakubahwa ikintu kijyanye n'uko ubuserukizi bwofasha eh, kubona ibyangombwa hano nibaza ko byoba ari ibintu bihereye Eh, mu migenderanire eh, ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu mu gihugu cyacu bwoba bwagiranye eh, n'ubushikiranganji bw'iki gihugu hmm. igituma tubivuga uko ubuserukizi twisanga bidakurikije amategeko kubera ko benshi mw'aba bantu bacu ntibaba bahawe viza benshi baraza bagaca kuri boda bakinjira batagira amaviza ya hano akinjira na pasiporo ariko iyo pasiporo ikaba itagira viza mw'icyo gihe rero benshi barashika ngaha kubera ko na leta yarahagaritse gutanga ibikaratasi by'impunzi by'abantu hmm. eh, bahora bahabwa bakabihabwa nk'ubuhunzi kugira ngo bikunde ibyo bikaratasi aba ari byo baba ko bashobore gukora ah, bashobore no kwiga ego bonfeti muri icyo mhm. gihe ambasade hmm. ambasade ntishobora kuronka ingene ishobora kuvugira umuntu yinjiye ngaha nimba hari nk'ikintu dushobora kwita exemption visa abarundi bacu bashobora kuba baza ngaha benshi baba baje bashaka kwisumamo kugira ngo baronke ingene bashobora kwinjira bafise dokima ibemerera kuba ngaha ibyo byotuma hari ibintu byinshi biba ku banyamahanga na cyane cyane twege ku barundi yego ndabumva aha reka kumbure akabazo mpere ku kabazo gasanzwe kumbure muza kuduha umwihwezo cyane eh, cyane cyane wimbitse mu bya Kidiplomasiya na politiki ariko mu ntango mbe eh, ni kuki icyo gihugu abanyagihugu baho baba bafise ubwanko ku banyamahanga murambabarira mbanze mbere nk'usimba ikibazo cyanyu nkumbure mbanza sigure kugira ngo nisunze ibyo mwatanze mu ntangamarara mhm. eh, hanyuma eh, gutyo muraza gufatiraho nk'umuriro ku kindi kibazo cobyuka mhm. eh, mwisunze ku byo nza kuba nasiguye eh, bangana n'ibihumbi na n'amajana atandatu aho hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga ubu haciye imyaka itanu mhm. icyo gihe abarundi baba ngaha muri iki gihugu ni ukuvuga nk'impunzi hagiyemwo n'abaje bafise amaviza bose hamwe bari bangana n'ibice bine ku ijana Eh, by'abanyamahanga baba ngaha muri afurika y'epfo hmm. ariko rero ibihumbi ijana na mirongo indwi na kimwe hmm. n'amajana mirongo ibiri na bane abo n'abinjiye guhera mu iyi myaka itanu hmm. nawe nyine bavuga ko itarahera neza yesi hanyuma nawe navuze yuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bari bafite ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'amajana abiri ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'amajana abiri abo impunzi muri rusange cyangwa n'abarundi gusa bose hamwe hmm. ni ukuvuga abava mu bindi bihugu bose baba ngaha mm. muri afurika y'epfo aho hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mm. hanyuma nari kuvuga nari kuvuga yuko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika ubu mu n'ibihumbi amajana ane hmm. muzaba muvuga muti none aba ayibye ntibavuga na ngo bahera bagenda ahereye ko navuze ko bari impunzi ah, izi miliyoni zine zibiri n'ibihumbi amajana ane nabo ni abarundi bose abaje ngaha ab'impunzi n'abaje basaba amaviza abaca bongereza iki gitigiri rero gishikaho gishika ku miliyoni zibiri eh, miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane mhm. eh, nuko hariho abava mu bihugu bya sadek bobo mu kwinjira ngaha badasaba visa abone nk'abava muri tanzania abava muri zimbabwe ari nabo ba mbere bari ngaha muri iki gihugu bwinshi eh, abava muri congo hamwe rero n'abava muri nigeria bivanye n'imigenderanire Eh, nigeria ifitaniye na afurika y'epfo eh, mu bintu bijyanye na diporomasi biragaragara ko abanigeriya nabo na ari benshi n'aho batari muri sadege so eh, murumva rero yuko imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane ari abantu benshi bangana n'abarundi bo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi hmm. murumva ko aba ari abantu benshi bari mu kindi gihugu hari hmm. umuntu ashobora rero kugerageza kwishyura ku kibazo mwarimu waje naho nyine kubera ko abarundi benshi eh, bahitamo nko kuba cape town kandi no muri bijya nk'uko mugenzanje yatanguye kubivuga kenshi imfu nyinshi ko zihera cape town kubera iki abarundi benshi bari cape town gusumba ahandi ikintu nyamu nyamukuru ngaha nosigura nuko eh, gisumba ibindi nuko muri icyo gisagara ca Cape Town ariho hantu eh, hakibonekeza abapolisi bahagarika abantu eh, babasaba ibibaranga eh, nko mu myaka iheze hoho umurundi canke eh, iyindi mpunzi iyo yo yose yarashobora kumara nk'imyaka irenga cumi atawuyibajije cyangombwa ibyo rero byaca bituma abarundi bahitamwo kuza kuba muri Cape Town gusumba uko bibaye mu zindi ntara cyangwa mu bindi bisagara nka Pretoria Johannesburg canke Durban hanyuma ikindi cya kabiri ni uko i cape town hariho eh, ugukorera hamwe eh, kw'abarundi bigaragara gusumba abarundi baba mu bindi bisagara nk'ibya johannesburg pretoria na dirba abarundi bari i cape town usanga bafise ubumwe ugereranije n'aba simvuze ko n'abandi bari mu bindi bisagara atabumwe bafise ariko ushize ku munzane usanga abari cape town bafise ubumwe eh, gusumba hanyuma ikindi kigaragara gatatu novuga petete arico canyuma nohezaho kuri iki ni uko eh, bisunga eh, aho bahita baca baronka akazi eh, biboroheye no mu bindi bisagara ubuzi buraboneka ariko biragaragara yuko abari Cape Town kubera bwa bumwe navuga bufitaniye hagati yabo biroroha ko baca baronka akazi byihuse ibyo rero mu bituma abarundi benshi baca baba Cape Town akubwiye yavuze yuko hari abantu benshi bitavye imana mu bantu barenga mirongo ibiri na bane ndazi neza yuko ateranije Eh, abarenga mirongo ibiri bose nk'umujyi wa kiringo yohava asanga bose bapfiriye mu gisagara cya cape town hanyuma umuntu ashobora kubaza ati iki gituma abarundi bapfa ku bwinshi nk'uko mwari mwakibajije mhm. eh, ndaza kugaruka nk'uko mugenzange yabivuze cyane cyane ababa mu gisagara cya cape town kubera ko ariwe wapfa ku bwinshi eh, ku isi eh, kirimwo ubwicanyi hmm. abo bicanyi hariho abakoresha imbugita ariko ibice binini ni abakoresha inkoho bikunyurwa n'uko muri iki gihugu cya afurika y'epfo inkoho ziradandazwa ku mugaragaro kurya kw'i burundi umuntu ashobora kujya mu isoko Eh, akagura umupanga hanyuma ikindi eh, nyamukuru dufatiye ku barundi bwite eh, ni uko abarundi ibice birenga mirongo irindwi ku ijana nk'uko uwuserukira abarundi yabivuze imbere yanjye bapfa kubera agisida itewe no kunyonga amapikipiki mu bisanzwe guhera mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi benshi barahurumbiye bo abenshi icyo gihe bakora akazi ko gucunga imiduga abo bita kagadi na sekiriti ibyo byaratuma haba ni uvuga igitigiri cy'abarundi bapfa gice ugereranije na ya icyegeranyo rero cy'abakingira agateka kazina muntu eh, abo bita lawyers for human rights eh, kivuga ko igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu oni eh, aricyo hcr nacyo kiremeza ko abanyamahanga barenga mirongo itandatu na babiri uyu mwaka gusa bamaze kugandagurwa hcr yabishikirije muri kaminuza ya vetsi Eh, iri mu gisagara cya johannesburg aho yari yanamenyesheje ko abarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu eh, bakomerekejwe eh, ibyo byatumye abanyamahanga barenga ibihumbi bitanu bimuka aho bari bari mu gisagara kimwe bari barimo n'itunga ry'igihugu Eh, bigatuma abirabure baryana hagati yabo uwo munyapolitiki akabona yuko eh, agahamagarira abirabure hubwo bose ko boja hamwe kugira ngo bagwanye eh, akarenganyo bakorerwa n'abazungu so sinovuga rero ngo ni urwanko icyo ni ukwita urwanko reka petete nkoresha iterumere sinzi ko nza gusanga ariyo sinovuga ko novuga ko abirabure ari urwanko tire bo ahubwo akenshi biva ku bukene kuko iki gihugu Eh, ukibayemo ukabona uko kimeze kiragabuye eh, ibice eh, birenga mirongo umunani na bitanu by'abirabure barakenye cyane hanyuma ibice petete byaba bidashikana cumi na bitanu ku ijana by'abazungu baratunze ku rugero rurenze ku buryo ushobora gusanga n'amatongo cyane novuga ekonomi ekonomi donke ugiye nko mu mabanki ukaraba ivyegeranyo byerekana yuko abazungu usanga aribo bafise itunga risumba ibice mirongo icenda ku ijana by'abo bari muri iki gihugu n'amatongo kandi nuko nyene ni ukuvuga ba birabure rero baca babona abirabure bagenzi babo bavuye mu bindi bihugu nk'abaje nk'abakompetita nk'abaje kubatwara ubuzi eh, nk'uko nari nteje kubivuga mu kanya gaheze ari navyo umunyapolitike Julius Marima yavuga ati yaco mugwanira gukorera abazungu ahubwo mwebwe abirabure bo ngaha nimugwanire kuba abatanga akazi ntimurwanire kuba abakorera abazungu yego mbe murabye nari nabajije nkeshimana serukiye abarundi ngaho Eh, murabye n’igihe politike yari yatubwiye bati bovugana ubushikiranganje bw'ibwenderanire yo ngaha no hiyo bakavugana mbe mubona byari bikwiye guca mu nzira iyihe kuko tufise ubuserukizi ngaho nabo basufise ubuserukizi hano bikwiye guca mu nzira iyihe kugira koko umurundi ari hiyo cyangwa umunyamahanga mugabo niko ngaruka ku barundi bariko barondera ubuzima kugira boroherwe bo biragoye mugano uvuga yuko icambere nuko uh, Eh, eh, yaba uwaje hano yaba uwaje hano biciye mu mategeko canke umurundi yaje hano arondera ubuhungiro bose mu bisanzwe eh, baguma ari abarundi ntibatakaza ubwenegihugu bwabo bisigura ko leta y'uburundi yategerezwa gukurikirana mhm. abo barundi bari ngaha uko babayeho Mm. hama uh, ikumvikana na afurika y'epfo icokorwa kugira ngo uh, babeho neza uh, ikindi ni uko abaserukira Burundi muri afurika y'epfo cyangwa delegasiyo irungitswe n'umukuru w'igihugu yoza igakoresha nk'amanama ifatikanije n'abatwara diaspora kugira ngo bumve ido n'ido z'ingorane abarundi bafise ngaha muri iki gihugu ariko rero ikintu nyamukuru ni uko rero leta y'uburundi yo kwigora eh, ikitanga kugira ngo uburundi bwinjire mu muryango wa sadeke eh, ibyo byogabanya igitigiri cy'abarundi eh, baba muri afurika y'epfo batagira ibibaranga nk'uko nanabivuze mu ntango mu gihe uburundi bwo kwinjira muri sadeke umurundi yohora yinjira nta muri iki gihugu adasabye visa byokoroha mhm. byo nakura n'iceye igihugu cy'uburundi kubera ibice birenga hafi mirongo umunani ku ijana ngaha muri iki gihugu by'abarundi bahari baza gusaba ubuhungiro bakavuga ko bakavuga yuko baguye n'ingorane mu burundi eh, zitandukanye bagaca baba ngaha nk'impunzi aroroke eh, mu gihe bari kuba bafite viza byari koroha n'icyo gihe ntibari kwitwa impunzi iyo bamaze kwitwa impunzi rero haca haba itono ku itari kode ivuye icyegeranyo kivuye muri hcr cyerekana yuko hari abarundi b'impunzi baba muri iki gihugu ariko ugiye mu idonida ugasanga abo bantu by'ukuri ntibari ntibari impunzi ahubwo bagiye kurondera kujya wabivuze mu ntango y'uko ba sokuru bahora bagenda imanamba kurondera so iki gihugu rero ni uvuga yuko mu ijambo rimwe ni igihugu verema kirimo ubuzima ku bantu baje kurondera ariko ingorane nyamukuru abarundi bahura nazo no ku murundi baba bariko arakumviriza ni uko ikintu kijanye n'impapuro zo kuba ngaha ni umuzi w'ibuye ni umuzi w'ibuye biragoye cyane ku buryo kugira ngo ushobore kuronka izo mpapuro bisaba umwanya muremure urashoboye nko gufatira nk'akarorero nko muri canada cyangwa muri amerika eh, eh, itegeko ryabo usanga rivuga yuko umuntu ahabaye imyaka itanu ataronka ubwenegihugu ariko ngaha turafise abarundi usanga bamaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu batararonka ubwenegihugu wanashaka ugasanga ahubwo ntibararonka n'icyo twakwita refugee status ni ukuvuga ubuhungiro muri kino gihugu hmm. Ego reka murakoze bwana zeno ku mwihwezo wanyu reka ngaruke kuri eh, nkeshimana aserukira abarundi aho muri Afrika y'Epfo ariko nibutsa yuko mushobora namwe abarundi muri hanze kutwakura ku nimero imwe kuko izindi zibiri ziriko abatumire turi kumwe hano Bonfait Nkeshimana aserukira abarundi muri Afurika y'Epfo turi kumwe na Dr Zeno Ndayisenga umwigisha muri za kaminuza aho muri afurika y'epfo rero mushobora kutwakura kuri imwe irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu reka ndayisubiremo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ari cyo mushaka guterera mbe aho mwe muherereyeho ho bimeze gute abarundi boba bameze gute ko dufatiye kuri ubu burorero bwo muri afurika y'epfo zeno yagarutse ati eh, abantu baraho aho nk'impunzi bangana n'abarundi bo muri za mirongo irindwi hiyo ombe aho muherereye hoho mwebyo babyifashe gute abarundi babayeho gute nizo rero nimero muza kutwakura ko ngarutse kuri eh, bonfete nkeshimana muratwumva eh, ndamwumva cyane ego mwumvise Dr Zeno yagarutse ku mwihwezo wiwe cyane cyane araduha n'ibiharuro eh, kuva muri iyi myaka itanu n'imbere yaho ego mbe mwebwe nk'abaserukira abarundi basanzwe babaha iyo o nigiki mufasha mufatikanije cyane cyane n'ubuserukizi ku baba babituye cyane cyane twumvise ko hariho abahora babura abantu abantu bagapfira hiyo o mugabo ntibaronke ukuntu bajya eh, bavugane n'imiryango yabo isigaye iri ino mwe mu bikorwa gute kuko twarumvise kandi ko na vuba vuba hariho n'abaheruka kwitaba imana sindabumvise neza ikibazo um, mm. narinda abajije muranyumva Mm. ukuntu mwaba mukorana cyane cyane n'ubuserukizi kugira ababuze ababo hiyo o baronke imiryango yabo ni ukuvuga imiryango yabo ino imenyeshwe ko ababo cyangwa uwabo aba yitabye imana mwoba mubikora gute kugira kumbura umuntu ahamba uwawe urazi yuko guhindukiza iwawe nabyo ni biri mu bituma iteka umuntu abandanya agira bahakwangira ngo kuba benshi kandi benshi baracari imiyabaga mm, ni ukuvuga bijya biharuro bijya biharuro yatanze ni official ni officiel hariho ibindi biharuro kumbure by'abarundi bari aho mugabo ah, bitazwi hari ibiharuro by'abarundi bari hano haba ari hano muri kepta muri western cape canke kwa zuru natale ndetse na johannesburg bahari barashitse ntibashobore kuja muri ivyo vyegeranyo canke kubera ko biriya vyegeranyo bitangwa ah, bafatiye ku bantu baba barakiwe na na ntuzeye na na home affairs canke Eh, ubushikiranganji bujejwe kwakira cyangwa guhereza inkaratasi z'impunzi hano rero abantu dufise benshi banitaba imana nabo badafise ibyo byangombwa abaye afise icyangombwa niyo pasiporo ariko itagira viza hmm. kenshi iyo hari abantu bitavye imana eh, ubwa mbere ko ambasade ikemeza ko uwo muntu imunzi imaze kwemeza ko imunzi hano tugahabwa urukaratasi idusinyiye itwemerera ko uwo muntu dushobora kumurungika ku butaka bw’u Burundi Eh, intambamyi gusa dukunze guhura nazo ni uko izo nkaratasi hari igihe eh, zikeba mhm. ugasanga ziratevye eh, umuntu bigatuma bisongwa izi mfu nyinshi zirasongwa nuko benshi bashika ntibashobore kugira uburyo bigishwa aba bakiye bakabashikiza mu buzi eh, n'ikindi cy'itama ikindi kibazo gihari hari ikibazo cy'itama baza bafise ikintu cy'itama n'ihiganwa abarundi bacu rero eh, nibyo ko tuba turondera ubuzima eh, ntibihangana benshi ntibihangana ibyo bikagenda bigatuma umuntu akinjira mu ibarabara atazi amategeko inyuma yo kwinjira mu ibarabara mu ndwi zibiri cyangwa zitatu akaba aragonzwe akaba yitavye imana biratugora cyane ego nkeshimana hari eh, hari benshi hari benshi bagiye batwandikira mu barundi baba ngaho muri Afrika y'Epfo kamere n'abakongomana ariko ubutumwa bwatwaronse nubwo barundi bavuga bati eh, nayo masanganya ngo akenshi baba bashaka ngo kubakuramo Eh, ibihimba bimwe bimwe by'umubiri ibyo byo byo bari byo canke byo bari bihuha eh, baba bashaka ngo kubakuramo ibihimba bimwe bimwe by'umubiri cyane nibaza yuko kibure nka ambasade yacu cyane n'abandi eh, n'abandi baba barungitswe n'igihugu bashobora kubyitaho cyane kubera ko nta ni bake ni umwe ku ijana mu bantu bose tubura hano dushobora guhamba bakwiye baba eh, babakuyemo ibintu bitandukanye by'ibihimba by'imibiri ibyo rero um, bimwe bimwe by'umubiri nibibabaje gose kuko nubutumwa twagiye turaronka hano ari naco gituma twaciye dushima gushiraho kino kiganiro twumve koko uko abarundi babaho muri Afrika y'Epfo babayeho rero wewe nk'incabwenge y'umurundi uri hiyo ni giki mu reka tubanza twakire umuntu duce tugaruka kuri wowe zeno alo kasubiremo alo ndabumva ego zeno mutubwire eh, kumbure ni giki mubona none cyokogwa kugira abarundi bari hiyo baraho muri afurika y'epfo koko nimbara abariko bararondera ubuzima bakore eh, kandi batunganirwe ku mpande zose Eh, murambabarira manze ngaruke kuri kiriya kibazo mwari mumbajije imbere y'uko wamuvukanye abatelefona mm. eh, iki kijyanye no gukuramo ibihimba by'umubiri ah, kuba babitabye imana naho ntahegeje ubushakashatsi mugabo dushobora kuzobigana koko mu kindi kiganiro kizoba kiramvuye mu bijyanye n'icyo twakwita agateka kazina zina agateka k'umuntu aba yamaze gupfa um, nagomba nibutse yuko afurika y'epfo iri mu bihugu ankoro uh, bibiri cyangwa bitatu ku isi aho umuntu ashobora kugenda ah, kurangura ashaka kugura igihimba cy'uwundi muntu donke uhagenda ukavuga ati jewe ndashaka nje kugira komande y'iryinyo nje kugira komande y'ijisho ry'ububamfu nje kugira komande y'ifyigo nje kugira hanyuma baca bamuha ikiringo bakavuga ati turarifise cyangwa turindira ikiringo kingana gutya urumva rero eh, mu gihe uwo muntu baba baramuhaye irandevu bakamubwira ati rindira kibonetse ushobora tukubwira aguma arindiriye hanyuma rero muri bajya bantu baba bagize amakisida cyane cyane nk'abantu bava i burundi eh, cyangwa mu bindi bihugu byo muri eh, muri afurika y'ubuseruko usanga ari abantu badafise eh, zijya ndwara novuga imigera sida n'ibindi bigwara byandukira akenshi usanga ari abantu bafise ibihimba byabo bikomeye iyo umuntu rero agize akisida bakaca bamusamira nta muntu w'iwaba nyarutse guca aja aho nyene ngo acungireho donc usanga bazanye batari muri ambulance bakaca birukangana kwa muganga n'ingoga n'ingoga bamaze kumushikana hariya ni ukuvuga nyimba eh, eh, nduvuga ati niba yari yavunitse nk'ukuguru hari igihe usanga bamwuguruye igihimba cy'intuze cyo mu nda eh, rero iyo ugiye gutora ikiziga akenshi ahantu usinya ukemeza yuko umuntu ah, bamuguhaye akwiye mbwa rero naho biri uko akenshi wowe ugiye nk'umuntu mwene umuntu utari umu egisiperi utari umuhinga muri bintu biragoye gushobora kumenya ko umuntu akwiye kuko nk'ubu nk'akarorero umuntu bamujyamitse bashobora kuba bamuguriye mu ruhande rwo mu mugongo aryamye agaramye ntushobora gukoresha intoki ngomba urabe ku ruhande rw'inyuma y'uko hari ahantu baba baracishije hanyuma niyo bahejeje kumwugurura bashobora kandi bagafunga ku buryo atari umuntu umuntu w'umu donc eh, ibizokurikira bavuga ko baguhaye umuntu wawe ego tugaruke ku cokogwa tugaruke ku cokogwa kuko akanya karatugenda dusigaje iminota itanu gusaze kuko nari nabivuze kare icyokorwa ni uko eh, hategereza kuba Eh, icyo ni ukwitwa eh, n'uvuga gute hategeza kongerezwa eh, kuvugana hagati y'ubushikiranganji bw'imigenderanire bukavugana ukuntu abarundi bashobora kubaho ngaha mu gateka na cyane cyane bakavugana ukuntu naho bonefeti yavuze ikintu yavuze egisampure ni nk'uku ni nk'ikintu twakwita sipesiyare basi mu gifaransa aho bavuga ati ku murundi azoba ngaha mu iki gihugu twari natwe umurundi azoba ari hariya azogera kuko urabye barundi bari ngaha eh, n'umusaruro bashobora kwinjiza mu gihugu bo kwinjiza amahera menshi cyane mu gihe baba bakora atabwoba kandi bafite impapuro ego murakoze cyane zeno reka ngire ko ndabashimira mwakoze ku kanya mwaduhaye muri kino kiganiro cyacu akanya kababa isaha turabashimiye rwose muroranirwe aho muri afurika y'epfo dr zeno ndayisenga mu minota ibiri bona nkeshimana murakoze cyane nyakubahwa medal um, agomba uh, kugaruka gatoyi ku kuntu abarundi bari hano bafise ikintu kinini cyane e, baterera kandi bongereza uh, ku butunzi bw'igihugu cyacu kubera ko benshi barondera uh, batunze imiryango mitari mike mu gihugu tuje ku buserukizi ubuserukizi e, nabwo burafite uruhara runini kubera ko abarundi baba ari impunzi cyangwa ari abaje bari ku mabiza bose baguma ari abarundi muri icyo gihe abantu eh, bwa mbere nibwo butunzi nibwo butunzi rero nimba turi ko turatakaza abantu kandi bakiri bato muri iki gihugu umunsi ku munsi eh, kandi eh, mu masego wina amahoro wenda bumva ni amahoro turakumva ni amahoro n'inda twakuye ndabumva neza ni impore abaturonde rero ku mirongo itandukanye mudutunge murabona yuko bitakunze yuko tubakira bari benshi bari ku murongo ikiganiro nacyo kikaba gifite umwanya ungana n'isaha